Dan insyaallah kita lanjutkan dengan ringkasan aqidah dari Imam Malik rahimahullah. Agar kita semua tahu bahwa masalah aqidah mereka tidak berbeda. Masalah aqidah mereka sama memiliki prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan yang tidak berbeda. Itu betul. Ucapan Imam Malik rahimahullah dari kitab Tertib Ibn Majarik Juz pertama halaman 173 74 disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah tentang prinsip iman yang juga persis sama dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yaitu kalimat beliau rahimahullah al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus Wabahumu akbar min ba'ad Kata beliau yang namanya iman Ucapan dan perbuatan Ucapan lisan, ucapan hati Perbuatannya perbuatan anggota badan Dan juga perbuatan hati Yazidu wa yalkus Bisa bertambah, bisa berkurang Demikian kata beliau Wabahumu akbar min ba'ad sebagian iman seseorang lebih abdol daripada iman yang lain. Artinya iman manusia kaum muslimin berbeda-beda. Yang satu lebih abdol daripada yang lain. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Dan ini keyakinan para imam, imam ahli sunnah. Bahawa iman, ucapan dan perbuatan. Dan bisa bertambah, bisa berkurang. Pernah ditanya, Imam Malik tentang iman. Bagaimana bersikap iman? Maka beliau menjawab, Qaul wa Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ditanya lagi, Al-Yazi, apakah bisa bertambah? Qala, jawabnya beliau, Qad zakar Allah subhanahu wa ta'ala fi ghali ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran tidak satu ayat. Ini sekian ayat. Dalam Al-Quran, bahawa iman bisa bertambah yang disebutkan misalnya ayat Allah SWT Ida kuliyat alaihim ayatuhu zadakum imana kalau dibaca dalam Quran pada mereka maka mereka bertambah iman atau ucapan Allah SWT yang lain yang Allah menambahkan imannya orang-orang beriman Bazaar Allah huda Allah tambahkan kepada mereka hidayah Kemudian ditanya ayat pus apakah berkurang? Allah dahilkan. Tinggalkan ucapan dalam masalah pengurangan waktu faham dan cukup. Maka ditanya dengan pertanyaan lain. Bahwa Allah akan menjawab kalau begitu iman yang satu dengan iman yang lain, bisa yang satu lebih akal daripada yang lain. Allah nak kata Imam Malik iman seseorang bisa lebih akal daripada iman orang yang lain. Ini yang menunjukkan agama kita prinsip pertama. Bahawa yang namanya iman bertambah dan berkurang. Bahawa iman ucapan dan perbuatan. Dan ini menunjukkan agama Allah keyakinan ahli sunnah secara keseluruhan. Berbeda dengan aliran-aliran sesat murjiah. Atau aliran sesat kawah. Ada murjiah menyatakan iman cukup dengan keyakinan. Sebagian mereka menyatakan cukup dengan ikrar. Amalan perbuatan tidak masuk dalam iman sehingga mereka menganggap bahawa setiap orang yang mengucapkan dan mengingkarkan dengan iman maka dia sudah sempurna iman walaupun perbuatannya dalam keadaan berkelimang dosa kezaliman-kezaliman tetap dikatakan imannya sempurna ketika ditanya kepada mereka murjiah apakah iman bisa bertambah bisa berkurang kata mereka iman tidak bisa bertambah tidak bisa berkurang akhirnya mereka menyamakan imannya Rasulullah SAW dengan imannya orang yang fasik munafik. Karena dikatakan sama iman. Akhirnya mereka menganggap sama bahwa imannya Jibril wa Mikail dengan iman dengan imannya orang-orang yang paling jelek di antara kita dikatakan sama oleh mereka. Karena iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ikhwan ibn Allah, demikian pula khawarij mereka sebaliknya menyatakan kalau orang berbuat dosa-dosa besar bukan berkurang imannya tapi hilang ini juga sama aliran sesat tapi sebaliknya dari aliran sesat murjiah kalau murjiah menyatakan orang berbuat dosa apapun imannya tetap sempurna sampai para ulama menanyakan kepada mereka bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang na'udzubillah dia membunuh bapaknya menzinai ibunya diminum khamr dari mata kepala bapaknya apakah imannya tetap sempurna Kau wanita menjawab iya menurut kami tetap sempurna astagfirullah dia tetap sempurna karena amal tidak mempengaruhi Amal selain apapun tidak mengalami iman kata mereka. Ini bukan keyakinan ahli sunnah. Bukan keyakinan Imam Syafi'i, bukan keyakinan Imam Malik, bukan keyakinan Imam Ahmad barakallahu bukan keyakinan para imam Imam ahli sunnah. Adapun para imam Imam ahli sunnah menyatakan iman bertambah dan berkurang iman ucapan dan perbuatan. Sehingga dengan amalan-amalan mereka iman pasti akan terpengaruh. Kalau beramal dengan amalan saleh, bertambah iman. Kalau beramal dengan dosa-dosa berkurang imannya, berkurang imannya. Ada pun khawatir sebaliknya dari kerja menyatakan bahawa seseorang yang berbuat dosa imannya langsung hilang alias kafir. Halal darah orang beriman tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Kalau berbuat dosa kafir. Astagfirullah ini juga kesesatan dari khawatir. Memang kita tahu bahawa yang namanya dosa khawatir tetapi kalau seseorang muslim berbuat dosa Bukan kafir Tapi imannya berkurang Berkurang, berkurang Ini yang tidak asunah wa jamaah Yang kedua Dari akhidah al-sunnah menurut Imam Malik rahimahullah Adalah Al-Quran kalam Allah Bahawa Al-Quran adalah ucapan Allah SWT Artinya mereka meyakini Imam Malik menyatakan dengan prinsip bahawa Al-Quran itu ucapan Allah SWT dan Arab Allah SWT memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam artinya Allah SWT berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan keyakinan mereka bahwa pembicaraan Allah tidak akan sama dengan bicaranya makhluk. Tidak mungkin sama dengan bicaranya manusia. Dan tidak mungkin sama dengan bicaranya siapapun. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Maka Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamullah min Allah. Kata Imam Malik, "Kalau ucapan Allah, maka dari Allah. Wa laisa min Allah syai'un makhluq." Sedangkan dari Allah tidak ada sesuatu yang makhluk. Kalau dikatakan kemuliaan Allah, maka kemuliaan Allah bukan makhluk. Dikatakan ketinggian Allah Maka ketinggian Allah bukan makhluk Demikian pula ucapan Allah Maka ucapan Allah bukan makhluk Wa man qala al-Quran makhluk Wa huwa kafir Kata Imam Malik Rahimahullah Siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk Maka dia kafir Walladhi yakif asyadda minhu Sedangkan orang yang berhenti dan tidak mau berkata bahawa itu ucapan Allah Maka dia lebih dahsyat lagi Yusnadahu wa illa uribat al-nukum Dia diminta taubat tiga hari Kalau tidak mau taubat maka burukat al-nukum Maka dipunggal lehernya Kharimina azakumullah Demi generasi malam karim Allah Tentang masalah Al-Quran Karena tiga hari yang menyatakan bahawa Al-Quran itu makhluk Kecuali orang-orang yang sesat Bahkan Allah gambar kepada Al-Quran Ucapan-ucapan kafir musyriki إلا هذا إلا قول بشر mana bila Allah mengkali Allah betulkan ucapan siapa? Ucapan orang kafir musyrik al-Walid bin Muzirah. Idar ayat Allah pada bawah disebutkan ketika menyatakan ucapan mujahid. In hada illa qaul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Mereka tidak mau mendapatkan ucapan Allah pada bawah Sedangkan beberapa aliran sesat menyatakan Allah tidak mungkin berbicara. Kalau begini, Al-Quran siapa siapa? Mulai mereka berbicara dengan sekian alasan. Ya ucapan Rasulullah, tapi dibimbing oleh Allah. Astagfirullah. Kalau kamu mengatakan itu ucapan Rasulullah berarti ucapan manusia. Berarti sama dengan ucapan seorang musyrik kafir yang menyatakan inhada illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. La Allah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan ucapan Allah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kaum muslimin kepada manusia ayat-ayat Allah ketika dihalangi oleh Quraisy ketika diharami oleh musyrikin apa jawaban Rasulullah SAW akan na'uni an udalliqa kalama rabbi lihat kalimatnya akan na'uni an udalliqa kalama rabbi apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan rohku Apakah kerana menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabb? Berarti Rasulullah SAW mudahil penyampai menyampai ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat-kalimat dan kalimat Allah adalah Al-Qur'an wa tammat kalimat rabbika sifan wa adla dan sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan kebenaran dan keadilan yang kata para ulama yang benar seluruh berita-beritanya dan adil seluruh hukum-hukumnya. Wa tamat kalimat Rabbika sidqan wa adla. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil pula yang membuktikan bahwa itu ucapan Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah sifat kalam dia berbuktinya adalah kita boleh berlindung dengan kalimat Allah. Kalau saja itu makhluk, kalau saja ayat-ayat Allah itu bukan ucapan Allah dikatakan makhluk, tidak boleh kita berlindung pada makhluk. Tidak boleh kita menyatakan a'udzu bikalimatillah mintamati min syarri ma khalaq. Tetapi Rasulullah mengajak, kalau engkau nazarta manzilan, kalau engkau singgah di satu tempat, engkau khawatir ada sesuatu yang jelek di sana, maka ucapkan a'udzu Bikalimatillahi ta'amma Sini syarih masalah Aku berlindung Dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna Dari kejelekan makhluk-makhluk Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk Berarti kita berlindung kepada makhluk Jadi syirik Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajar kesyirikan tidak mungkin Rasulullah mengajar kita berlindung pada selain Allah. Tetapi karena kalimat-kalimat Allah merupakan ucapan Allah dari sifat Allah, maka itu berlindung dengan sifat Allah. Tidak sulit. Sama dengan berlindung dengan sifat-sifat lainnya. Ada contoh, yaitu ketika Rasulullah mengajar berkata, kalau kita sakit, merasakan sakit, maka ucapkan, Aku bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadu aku berlindung dengan kemuliaan Allah alhamdulillah a'udzu bi izzatillah wa qudratihi aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang aku dapati dari apa yang aku dapati dan aku ingin hindari Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini menunjukkan doa kepada sifat-sifat Allah bukan sih. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah. Aku berlindung kepada kekuasaan Allah. Aku berlindung kepada ketinggian dan kemuliaan Allah. Sama juga dengan kalimat aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, dia berlindung dengan kalam Allah. Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah SWT. Itu juga boleh dan tidak sih. Kenapa kata itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah memiliki sifat kalam dan Al-Quran merupakan kalam Allah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Malik dengan tegas menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahawa Al-Quran bukan ucapan Allah, maka dia kafir. Yang ketiga, wasalamahu Abu Sama. Dan pernah bertanya Abu Sama kepada Imam Malik, tentang apakah Allah bisa dilihat nanti yang melukia Allah. Ayo Ayurallahul kiamat. Apakah Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat? Faqalana Beliau berkata Iya Ya Allah Azza wa jalla, Allah Azza wa Jal berfirman Wujuhun yawmainin nazura Ila rabbiya nazura Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri Ila rabbiya kepada Rabb mereka Nazura Nazaran arti dari kata nazar yang zuhur. Melihat. Kepada orang yang mereka melihat. Demikian pula ucapan Allah SWT yang lain. Ketika berfirman. Kalla innahum ar-rabbihim yawma'idin lamahjubun. Tidak kata Mereka nanti yang berkiamat terhalangi, terhijabi dari Allah SWT. Dengan orang kafir terhalangi dari Allah, tidak bisa melihat Allah. Lamahjubun dikatakan. Kalau innahum arrafihim lamahjubun. Sungguh mereka kata Allah. Tidak akan bisa melihat Allah. Mereka terhijab. Apa kemarin ketika kita sampaikan di Al-Qurban satu ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menghalangi orang-orang kafir dan menghijabi mereka dari dirinya, tentunya maknanya orang beriman akan diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat tidak dihijrah artinya kalau orang-orang kafir dengan kemurkan Allah Allah hijabi mereka dan tidak bisa memandang Allah maknanya tentunya orang beriman sebaliknya kalau orang beriman juga terhalangi tidak bisa melihat Allah maka bagaimana makna ayat ini tidak sekali-kali orang kafir tidak bisa memandang wajah Allah terhalangi Orang beriman juga ternyata tidak iya. Bisa berarti. Maka tidak ada kelebihan apa-apa pada orang beriman. Tetapi makna ayat ini orang kafir terhalang. Maknanya orang mukmin dengan keriduan Allah tidak terhalang. Ikhwan bin Allah ditanya juga oleh wali bin Muslim. Imam Malik ditanya oleh wali bin Muslim tentang hadis-hadis yang seperti itu. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis? Hadis, hadis, yang memberitakan bahwa ahli surga akan dipandang wajah Allah. Di antaranya yang berbunyi idzaa qala ahli jannah al jannah wa ahli an-nar an-nar. Dalam kita kitab sahih ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah menyatakan kepada penduduk surga, "Apakah yang aku janjikan sudah kalian dapati?" Mereka jawab, "Bala, ya Rabb, tentu." Kami semua sudah mendapati di sini. Kata Allah, apakah mau aku tambah? Maka mereka bertanya, Ya Allah, seluruh apa yang kami inginkan sudah kami dapat di sini, di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan. Maka Allah SWT membuka hijabnya. Dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lupa dengan kenikmatan surga sampai ketika Allah menutup hijabnya maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil menunggu rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali kapan bisa memandang wajah Allah kembali wa dzilka ziyadah kata Nabi itulah yang namanya ziyadah ziyadah itu disebutkan dalam Al-Qur'an lilladzina ahsanul husna wa ziyadah orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah Husna adalah surga. Apa ziyadahnya? Ziyadahnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita azabkan Allah, hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan innakum satarawna rabbakum hiyalan kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian Kama tarawun al-qamara laylatal badri seperti ketika kalian memandang bulan di malam purnama la tuqawuna fi kalian yang akan berdesak-desakan dan tidak perlu kalian antri berdesak-desakan tidak perlu dari tempat tempat kalian kalau bila azakumullah hadidi juga sering diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan lain disebutkan oleh para ulama bahawa makna seperti kalian memandang bulan purnama bukan menyamakan Allah dengan bulan tetapi maknanya cara melihatnya sama dengan cara melihat bulan Allah tidak sama dengan bulan walaysa kami sendiri syait tidak ada yang serupa dengan Allah apapun tetapi cara melihat dengan cara melihat Ya, cara melihatnya enggak perlu berdesak-desakan, enggak perlu datang pada satu tempat tidak. Kamu di rumah kamu, kamu bisa melihat bulan dengan jelas apalagi Allahu Akbar apalagi Allah yang lebih besar dari bulan lebih besar dari seluruh alam semesta Maka dari mana pun dalam surga engkau bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kesempatan pada mereka, maka mereka memandang wajah Allah dari tempat manapun di dalam jannah. Ini adalah ziyadah tambahan kenikmatan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzubillahi ini aqidah ahli sunnah. Ini keyakinan Imam Syafi'i, ini keyakinan Imam Ahmad, ini keyakinan Imam Malik yang sedang kita baca rahimahumullah sebagai merahmati mereka maka tidaklah mengingkari berita ini kecuali orang-orang yang sesat yang tidak mau menerima kecuali apa yang cocok dengan akalnya kata mereka tidak mungkin memegang wajah Allah berarti, berarti, berarti mereka tafsirkan sendiri dengan salah kemudian mereka tolak kata mereka kata Allah kalau memandang Allah berarti meliputi Allah tidak mungkin meliputi Allah Karena Allah menyatakan wala yuqitu nabiyyi syai'an. Enggak ada orang yang bisa meliput Allah sesuatu apapun. Dijawab oleh para ulama, iya. Tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang wajah Allah dengan meliputi sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau memandang belum tentu meliputi. Kalau bila Allah buktinya dalam ayat Allah menanggulah barat tentang Musa dan Bani Israel ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ketika mereka di tepi laut dan di belakang sudah ada Fir'aun dan bala tentaranya apa kata Allah falamma tara'a ketika mereka saling melihat golongan Fir'aun dan bala tentaranya melihat Musa dan Bani Israel Musa alaihissalam dan Bani Israel bisa melihat Fir'aun apa kata Bani Israel? Inna lamudramun Kita sudah dikepung Kita diliputi oleh mereka Apa kata Bani Israel? Tidak Di dalam ayat itu disebutkan mereka saling melihat Tetapi ketika dikatakan oleh Bani Israel Berarti kita sudah dikepung Tidak kata Bani Israel Maka Musa berdoa kepada Allah dan Allah menyatakan kebun di asal kalbah pukul dengan tongkat Allah. Asyik sebagai bukti dalam ayat ini taraa mereka saling melihat iya ditetapkan dalam ayat tetapi ketika dikatakan innal mudarrun ketika kita meliputi dijawab iya tidak akan bisa meliputi kita artinya melihat dengan meliputi berbeda yang satu ditetapkan yang satu dinafikan terlihat iya tapi diliputi tidak Demikian pula Alhamdulillah Kalau mereka memandang wajah Allah Apakah berarti melikuti Allah? Tidak Betapa besarnya Allah Allah Akbar Tidak mungkin seorang manusia bisa melikuti Allah SWT Wala yudhikuhu al-absar Apalah yudhikuhu al-absar Apakah mana tidak bisa dilihat? Bukan Tapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan Kita melihat satu sisi saja Bapak-Ibu sisi lainnya kita tidak tahu karena la yudrikuhu al-absar. Kalau kita azabkan Allah, demikian pula ketika mereka berawasan dengan ayat Allah SWT. Bukan kita berpengaruh, dikatakan dengan kalimat kepada Musa AS, Lantarami engkau tidak akan melihat Allah. Bukankah ini berarti tidak mungkin melihat Allah? Kita jawab, kalau engkau pahami ayat itu tidak akan melihat Allah maknanya sampai hari kiamat. Berarti bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Kalian akan memandang wajah Allah. Di sini dikatakan engkau tidak akan bisa melihat Allah. Kalau Allah pahami seperti apa dipahami oleh para ulama. Bahwasanya Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah di dunia. Kata Musa, arni anzur ilai ya Allah perlihatkanlah kepadaku aku ingin melihatmu maka menjawab inna lam tarani engkau tidak akan melihatku walakin anzur ilal jabal tabdat wa tudu kalau dia tetap di tempatnya maka engkau bisa melihat tetapi kalau gunung itu tidak demikian tidak tetap di tempatnya maka berarti kau tidak akan bisa melihatnya maka Allah menampakkan dirinya ke gunung falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka ketika Allah menampakkan diri pada gunung gunung itu hancur wa qarra Musa sahiqa dan Musa tersungkur pingsan tidak sadarkan diri karena dahsyatnya hancurnya gunung tadi ketika sadar baru Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bila azabullah apa maknanya? Maknanya di dunia. Maknanya di dunia. Tapi kan kalimatnya lah, lantaroni, engkau tidak akan. Lalu tetap terus menerus selama lamanya. Iya, maknanya tidak akan bisa melihat. Tetapi bukan berarti sampai di akhirat. Dan, walaupun dianggap bermakna tadi, pada rasulnya tidak menunjukkan selama lamanya. Tetapi kalau pun dianggap Maknanya selama-lamanya itu pun di dunia saja. Contoh di ayat lain. Disebutkan ketika berbicara tentang ahli neraka yang meminta maaf. Kita katakan bagaimana dengan ayat yang berkata, "Walan yatamannawul mauta" Mereka tidak akan berharap mati abadan Walaupun dengan nafsu ada tak? Mereka tidak akan berharap mati selama lamanya. Orang kafir tidak akan berharap mati. Orang-orang Yahudi tidak akan berharap mati selama lamanya. Kenyataannya, ketika di neraka berharap mati. Apa ayatnya? Ketika Allah kisah tentang mereka dalam neraka dengan kalimat Ya Malik liyakudi alaina Rabbuk Wahai Malik liyabdi alaina rabbuh wahai malik minta kepada rabbuh membinasakan kami saja kita baca dalam rata demikian pula yang sering kita baca bahawa kalal kafir berkata orang kafir ya laytani kuntu turaba duhai kiranya aku jadi tanah saja binasa mati Ketika diadili manusia-manusia yang berkait dengan binatang-binatang ternak, dibangkitkan binatang sebagai saksi. Ini buktinya. Berbicara binatang tadi. Sampai selesai urusan maka binatang tadi Allah katakan kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Maka mereka musnah binasa jadi tanah. Para orang kafir melihat binatang-binatang tadi jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Tuhan kiranya aku pun mati seperti binatang tadi jadi tanah. Berapa pakai atau bukan berapa? Berapa? Berarti kalimat lagi tidak akan berharap mati di dunia. Adapun ketika dia ada di akhirat berharap mati. Demikian pula ayat tadi, engkau tidak akan melihatku wahai Musa di dunia. Adapun dalam jantah nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tiada. Memandang wajahnya, memandang wajah Allah dijadikan sebagai tambahan kenikmatan dari jannah yang Allah persiapkan. Khabirin A'azatullah Demikian Prinsip Aqidah Para imam-imam Di antara imam Malik Rahimahullah Ta'ala Prinsip yang keempat Ketika Imam Malik Ditanya tentang ayat-ayat tadi Dan hadis-hadis tadi Jawabannya Al-Ruha Kama ja'at bilakai Langsungkanlah Sebagaimana apa adanya dengan tidak perlu tanya kaya apa. Ini juga ucapan yang merupakan prinsip asal. Amir ruha kama ja'at bilakai lewatilah ayat-ayat yang seperti itu seperti apa adanya. Dan tidak perlu bertanya kaya apa, kaya apa, seperti apa. Tidak. Karena kita dalam keadaan tidak tahu di dunia ini nanti kita berharap masuk surga dan berharap bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru kita Adapun sekarang kita tidak mengetahuinya, maka tidak perlu tanya saya apa saya apa. Wa qala lahu rajulun marratan Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik dengan kalimat ya Aba Abdullah Ar-Rahman 'ala al-'Arsy istawa. Wa ya Aba Abdullah Ar-Rahman Allah yang Ar-Rahman di atas 'Arsy Maha Tinggi. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? di atas arusnya. Fakal Imam Malik maka Imam Malik berkata, Al istiwa minhu ma'lum. Kalimat istiwa sudah dipahami. Wal kayfu minhu ghair ma'qul. Sedangkan kayak apanya enggak bisa diketahui dan enggak bisa dipikirkan dengan akal. Wasu'alu an hadha bid'ah dan pertanyaan seperti itu adalah bid'ah dan iman dengan perintah ini wajib dijawab oleh Imam Malik rahimahullah dengan empat perkara. Pertama, kalimat istiwa sudah dipaham. Sesuatu di atas sesuatu dikatakan Islam. Tetapi Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk yang lain tidak sama dengan raja di atas singgah sananya, tidak sama dengan orang badui di atas kudanya, tidak sama dengan apapun di atas apapun. Maka kita akan menazamu Allah hanya meyakini dengan apa adanya. Amirullah kama ja'at bila kayu. Lawatilah apa adanya. Ar-Rahman alal as. Rahman di atas as. Kayak apa? Tidak tahu. Wal kayu majhul. Kayak apanya kita tidak tahu. Tetapi iman kepadanya kata Imam Malik harus iman kepadanya harus. Sedangkan pertanyaan kaya apa dan kaya apa ini pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah karena nggak akan ada yang mungkin bisa menjawab. Nggak mungkin ada yang bisa menjawab. Siapa yang akan menjawab? Allah Subhanahu wa taala gaib. Panca indera kita nggak akan bisa memandang wajah Allah, nggak bisa memikirkan tentang Allah, nggak bisa. kecuali dengan dua sumber saja Al-Quran wal Hadis. apa kata Quran, apa kata Hadis tentang Allah dan sifat-sifat yang kita beri tidak perlu bertanya kaya apa dan kaya apa maka Imam Malik menyatakan akhrijuan orang yang bertanya dan suruh keluar dari majlis diusir oleh Imam Malik karena mempertanyakan kaya apa dan kaya apa wa kana yaqul dan Imam Malik berkata Allahu bis-sama' wa ilmu fi kulli makan. Allah SWT di langit, di ketinggian. Wa ilmu fi kulli makan. Dan ilmunya di segala tempat meliputi. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. La yakhlu minhu syai. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang lewat dari pengetahuan Allah SWT. Dan Allah mahat tinggi. Sehingga kami dina'azakumullah kumusim yang sahabat Ini akidah ahli sunnah Akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad rahimahullah Bahwasannya Allah SWT maha tinggi di atas ketinggian Ketika ditanya Seorang budak Ada seorang sahabat Yang karena jengkelnya Dia tampar budaknya dengan sangat keras Kemudian menyesal Menyesal dan berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku ingin memerdekakan budak Karena aku menyesal telah memukul Kata Rasulullah SAW Apakah dia muslim? Tanya Setelah dipanggil ditanya Ayun Allah Rasulullah SAW bertanya Ayun Allah Di mana? Maka anak tadi menjawab Allah di sana Allah di ketinggian Wa man ana Siapa? Dijawab engkau Putusan yang besar Putusan yang di sana Maka kata Nabi kepada sahabat tadi, ya, "Iqha, fa innaha mu'minah." Maka kata dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Sesungguhnya budak wanita ini adalah mukminah. Kalau bila Allah dikatakan beriman, dikatakan mukminah karena dua pertanyaan. Pertama pertanyaan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ketika jawabnya bismillah, maka Rasulullah SAW menyatakan dia mukmin. Dia beriman. Bagaimana kalau kaum muslimin sekarang ditanya, "Aina Allah?" Mereka menjawab dengan jawaban yang segala macam. Ada menyatakan Allah di mana-mana. Ada menyatakan Allah ada di hati. Dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa dirinya di atas arasnya bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Tujuh kali kurang lebih Allah menyatakan alal arsy istawa. Allah Maha tinggi di atas arasnya. Dan ditambah lagi dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha tinggi, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbu yang maha tinggi Yang namanya tinggi yang di atas Kalau disingkatnya tidak tinggi Demikian pula berapa banyaknya sifat Allah Al-Ali dalam Al-Quran Berapa kali besar Dan disebut juga dengan kalimat naik Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin Kana miqdaruhu khamsina al-fasana Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi Naik para malaikat dan ruh yang ada Jibril kepada Allah. Kalau naik kepada Allah, di mana Allah? Bersama. Karena naik. Ta'rujul malaikat ilaih. Demikian pula dikatakan amalan salih yardar. Amalan salih diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kepada Allah, ayin Allah. Di mana Allah? Di atas. Mati. Ada pun sekian banyak ayat-ayat yang mengkhabarkan bahwa Allah dekat. Karena bagi Allah semua dekat. Walaupun Allah di atas arasnya, di atas tujuh lapis langitnya, di atas seluruh makhluknya, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Maka bagi Allah dekat. Karena Allah Akbar, karena Allah Maha Besar. Maka bagi Allah semuanya dekat. Kalau kita memandang jangankan di atas arus langit pertama saja bagi kita jauh sekali bagi kita yang sangat kecil, sangat lemah, pandangannya lemah, pendengarannya lemah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha besar, maha mendengar, maha melihat. Maka betul semuanya dekat. Maka Allah di atas arasnya dan Allah dekat. Ida sa'alaka ibadi anni. Kalau apa-apa aku bertanya tentang aku, maka katakanlah ini qarib. Ujibu da'wat al-da'i idha da'an. Fal yastajibuni wal yu'minu bih. Kata Allah, jawab doa Allah kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kalian, mendengar bisikan-bisikan hati kalian. Allah SWT akan menjawab permintaan-permintaan kita, mengabulkan permintaan-permintaan kita. Minta kepada Allah. Maka Allah SWT di atas arasnya, di atas seluruh makhluk yang maha tinggi, dan Allah SWT dekat dengan hamba-hambanya. Baiklah. قال وسئل الإمام مالك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر Ketika ditanya siapa manusia yang terbaik setelah Nabi dijawab Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Umar. Ini sama dengan yang kemarin kita bahas. Imam Syafi'i menyatakan Abdul Nas sebaik-baik manusia. Setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Umar. Alhamdulillah Semua para ulama Para imam, imam ahli sunnah sepakat Bahawa sebaik-baik manusia setelah Nabi Adalah Abu Bakar, kemudian Umar Kemudian Rahman Kemudian Ali Yang maknanya berarti mereka-mereka Yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar Mereka bukan ahli sunnah Bukan pengikutnya Imam Syafi'i, bukan pengikutnya Imam Malik, bukan pengikutnya Imam Ahmad, bukan pengikutnya para imam, Imam Ahli Sunnah tetapi mereka golongan yang sesat dan menyimpang sebab oleh maafian. Wanafil hidayah wa subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha ilaha sakulka wa atubulik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.